Când în mine este Duhul Sfânt, sunt vesel ca David. Când în mine este Duhul Sfânt, sunt vesel ca David. Sunt vesel, sunt vesel, sunt vesel ca David. Sunt vesel, sunt vesel, sunt vesel ca David.